Секавате дека зборувавме минатиот пат за тоа како да се одржиме во кризите кои што доаѓаат. И клучно беше да гледаме на Христа, не да гледаме на себе, на своите слабости, на тугите слабости, на грижите, на неволите во светот. Така ќе се одржиме. И клучно беше исто мислата, кај се нашите мисли насочени, на што мислиме секој ден? Дали на Христа или во некој друг правец. Дјаволот се служи постојано со своите напори да ги одвлече нашите мисли. И тука застанавме кај цитатот од Патот кон Христа, јас и тука, од тука пак ќе почнам сега. Значи, цитатот се наоѓа на 71 оригинална страница, Патот кон Христа, и гласи вака, кога сме окупирани со себе, нашиот ум се одврќа од Христа, од изворот на силата и животот. Затоа, сатаната постојано, постојано значи, неумрно, постојано се труди вниманието да го одврати од Спасителот и со тоа да ја спречи заедницата и врската на душата со Христа. И сега внимавајте, четири полиња, четири нешта кои што ги спомнува овде се стрелен Вајт, на кои што гјаволот не факја. Задоволствата на светот, кои што ги има еден куп денеска грижите и несигурноста и жалостите на животот. И исто така ги имате колко што и душа сака. И грижи и несигурности. Овој свет никогаш не бил понесигурен од денес. Маните на другите или вашите собствени мани и недостатоци. Тоа се предмети на кои тој на еден од нив или на сите заедно сака да ги сврти вашите мисли. И често пати успева, мора да признаеме. Не? Ја, ја би рекол дури, да, и на задоволствата, и на грижите, ама некако најчесто на маните на другите. како што денеска нели спомнафме во пулката, зошто зашто има потреба човек грешник да да се а, окупира, да го окупира својот ум со маните на другите. Па затоа што сака да се види он добар. <coughs> видовме дека нема никој добар, освен Господ, и тој може нас да не направи добри, ако дозволиме да не преобрази. Немојте да ве заведат неговите лукавства. Мнози на кои навистина се совесни и кои сакат да живеат за Бога, тој мощно често ги наведува да се занимаваат со своите мани и слабости и така, одвојувајки ги од Христа, се надева дека ќе постигне победа. Кога се занимавате со самите себе си, со своите слабости или со слабостите на другите, или, или желбите на светот и така натаму, гјаволот ви одвојува од Христа. Толку едноставно. И сега да видиме вечерва преку два примери, кои што не дека не сме ги спомнале во минатото, но и ако сме ги, спомнале, беше тоа многу одамна, така да кој знае колку се секаваме, иако не се познати примери, да видиме како тоа да ги надминеме и како да се поучиме од пред од цитатите, стиховите и цитатите од Копнежа на вековите, ще ги читам, да обстоиме во бурите и кризите кои што доаѓаат. Како да се одржиме на некој начин, е втор дел од таа тема. Во осма глава мате ќе отвориме. Двата случаи се случуваат на Галилејското езеро. две бури и во двете бури учениците се покажали како маловерни, се исплашиле, паднале на искушенијето. Значи, 8 глава реков Мате и читаме од 23 стих. И кога влезе во... Значи, само вака, значи, Пета, шеста и седма глава мате знаеме дека тоа е неговата проповед на гората на блаженството. Само што ја завршува, Во осмата глава имаме неколку исцелувања, значи службата продолжува Христова, исцелувања неколку имаме и 23 стих вели за да се одмори, значи тој е еден ден, му бил толку заморен, значи затоа што имал толку активности, Исус сакал да се тргне на страна да се одмори. И вели и влезе, и кога влезе во коработ, неговите ученици го следеа. Не само неговите ученици, туку вели тука дека имало и повеќе чамци. уште едноставно не сакале да го остават продолжиле да го следат, ете, да слушнат уште нешто. И ете, голема бура се подигна во морето, така што брановите го покриваа коработ. И почнал коработ и не да тоне, ама почнал да се полни со вода. А тој спиеше. Исус спиеше во коработ. И му пристапија учениците и го разбудија, велејќи, Господи, спасине, загинуваме и им рече, зошто се боите маловерни? Тогаш стана, ги прекори ветровите и морето и настана голема тишина. Меѓутоа, ова е толку кратко, кажа, но Меѓутоа, еве, еве како тоа го објаснува, го проширува Елен Вајт. Настанала бурата, Исус спие, он е тука. Значи, он е тука со нас, а ние сега се трудиме како да ја совладаме таа бура. Значи, може да замислите, со оние весла, неколку души се на веслата, некои може би лискаат вода и така натаму. Значи, тоа е борба огромна. Дури ова била бурба не, бура невообичајана. Тоа биле рибари, навикнати на такви ситуации. Меѓутоа, тешко се справувале со ваква една бура. Бурите што се пред нас, наистина, ќе бидат невообичајани и редко видени. Вели, внимајте, ово е еден момент исто клучен, кој што има и текако голема врска со денешната поука обземени од напорите да се спасат, заборавили дека Исус бил во чамецот. Дали тоа ние се обидуваме да се спасиме со некои напори своји и при тоа забораваме дека го имаме Господа и затоа што сме го заборавиле него, па паѓаме. Конечно, вели, гледајќи дека напорите им се напразни и гледајќи само смрт пред себе си, се сетиле. Ако го ја виделе смртта пред себе си, се сетиле. Се измачиле, значи. Направиле се што можат. И на крајот се сетиле дека Исус е тука. Вели овде во Исуса била нивната единствена надеж. Нашата единствена надеж е во Исуса. Никакви наши напори. Не стану збор за битка, земска бит, битка, значи со, со луѓе, со знаеме, значи во Ефесените таму што вели против кого се бориме и какво оружје треба да имаме за да успееме. И видете што се случува сега. Во својата немок и очај тие повикале, учителе, учителе. Меѓутоа, густата темнина го криела од нивните очи. Гласовите им се загубиле во завивањето на бурата и не добиле никаков одговор. И сега ово да го пренамениме на нашиот живот. Вие сте во бура, во неволја и викате, Господе, Господе, а нема одговор, како да се губи вашиот глас. Често пати велиме се молиме и од таванот погоре не одат молите. Ги нападнал сомнеш и страф, колку често ова се случува кај нас. Мол, се молиш, вараш излез од некоја криза животна, нема одговор, и почнува да јаде со омножот. Вели и страфов, зато што животот им било прашање. Дали Исус ги оставил, почнале да прашуваат. Зар оној кој ја победил болеста и демоните, па дури и смртта и тој ден истиот исцелил многу луѓе, бил немокен сега да им помогне на своите ученици. Зар тој ги заборавил во нивната неволја? Повторно повикале, но пак немало одговор. И повтор пат. А тоа е тука, меѓутоа, ете, спие, безгрижно, не дека тоа е Бог кој што нели може да се спротистави на се, меѓутоа затоа што Елен Вајт го кажува затоа што имал потполна доверба во Отецот. Значи потребна е потполна доверба за да го имаш оној мир за кој што и утринава читавме. И да полесно минеш низ тие бури. Освен вели завивањето на бесната бура, само тоа го слушаме, немало никаков одговор. Чамецот веќе тонел, уште еден момент и изгледало дека ќе го проголтаат гладните води. И оденаш блесок на молња, ја пробива темнината и тие го здогледале Исуса како спие. Невознемерен од бучавата. Зачудени и очени, повикале учителе, зар тебе не ти е грижа што гинеме. И тој се разбудил на тој повик, и прочитавме у стиховите, ја смирил бурата. И слушайте сега, вели, кога учениците се фатиле за веслата да го вложат последниот напор, Исус станал. Стоел среди своите ученици, доека бурата беснеела, доека брановите удирале во нив, доека водата беснеела, доека молниите го осветлувале неговото лице, тој ја подигнал својата рака, како што често правил во своите дела на милост и му рекол на разбрнетото езеро, молкни, стивни и бурата престанала. Ако учениците, ова беше цитат кој што беше минатата недела за еден од утренските стикови, ако учениците имале доверба во него, би го сочувале мирот. Види колко е поврзана довербата, верата со мирот. Нивниот страв во моментот на опасност го открил нивното неверие. Стравот в сушност, покажува дека немате вера. Обидувајќи се да се спасат себе си, заборавиле на Исуса. Тој можел да им помогне дури тогаш, кога гледајќи ја својата немок, му се обратиле нему. Аха, значи, треба да сватиме, денеска пуката не го кажу што, треба да сватиме дека сме ништожни, дека сме немокни, да сватиме дека сме грешни и да, и да, и да погледнеме кон Спасителот, затоа што тој е единствената надеж. Колку често и ние поминуваме низ искуството на учениците, кога ќе се најдеме во бурата на искушенијата, кога молниите блескаат и брановите преминуваат преку нас, ние се бориме сами со бурата, забравајќи дека постои еден кој може да ни помогне. Се надеваме на собствената сила, се доека не, изгубиме надежта и се најдеме на работ на пропаст. Па тоа ли треба да се случи? Што често пати се случува тогаш се сеќаваме на Исуса, иако го повикаме да не спаси, нема да повикаме напразно. Без разлика дали сме на копно или на море, не треба се плашиме ако го имаме Спасителот во своето срце. Внимавајте, значи, што е клучната поента овде? Како што и во планот на спасението, ние треба да се испразниме од себе, тотално, да заборавиме на себе, нашето јас да биде сокриено, и јас да се смалувам, Исус да расте. И еве во случајот на неволи, искушенија, како можеме да се одржиме? Ако се надеваме на Него, која ќе сватиме дека сме немокни, нема ништо во нашата сила. Секавате, едно од минатите саботи ја спомнахме Гециманија, во која криза се нашел Исус, во тој клучен момент, каде што се решавало, значи, судбината на секој од нас. Исус вели, Господе, ако е можно да ме одмене оваа чаша, но нека е Твоја воля. А, и вели коментарот таму дека, мислам па и самиот, самата Библија ни кажува, учениците спиеле, неколку пати ги викал, тие продолжиле да спијат. Исус немал никаква човечка поддршка, нема никаква земска поддршка. ние треба да дојдеме до еден момент кога целосно ќе се фатиме со целосна добра само на Христа, само на Бога. Идат времења кога нема да имаме никаква подкрепа човечка. Ден денес им се случува на луѓе такви искуства, не во Македонија, ама на предели кај што не е така мирно како кај нас, каде што едноставно или Господ, или никој, нема, може би сте сам. На кого ќе се подпредаја? на какви врски тука на земја, да ви помогне овој, да ви помогне оној. Само на Господ. Таа единствена врска мора да имаме. Ако таа немаме, джаве. И сега уште еден дел од цитатот вели гревот го уништил нашиот мир. Значи, човекот нема мир денеска поради гревот. Доека него починиме собственото јас, не можеме да најдеме мир. Сега личам може би малко на Мирче, ако се сеќавате, неговите проповеди. Со никаква човечка сила не можат да се починат силните страсти на срцето. Во тој поглед ние сме исто толку немокни, како и учениците на разбранетото море. Меѓутоа, оној кој ги смирил брановите на Галилејското езеро, или море, како, често пата го викат и море, има зборови на мир за секоја душа, колку и да е страшна бурата, оние кои му се, ке му се обратат на Исуса со извик Господе спасине, ќе бидат спасени. Неговата благодат, која ја помирува душата со Бога, ја смирува бурата на човечките страсти и срцето станува спокојно во неговата љубов. Тој ја смирува бурата и брановите незини стивнуваат. Единствената надеж во Христа. Тоа беше од 35-та глава во Копнеш на рековите. Сега одиме на 40-та глава, која што се бави со вториот случај, а вториот случај ни се наоѓа во 14-та глава Матеј. Ова е после она големо чудо, нахранувањето на 5000 луѓе, со 5 јачминови лебови и двете мали риби, како што вели Елен Вајт, двете мали риби. И знаете дека народот пред се учениците тука предначеле во намерата да го зацрат Исуса. Готови биле, спремни биле. Очекувале Исус да се зацари, да воспостави земско царство. Па таков цар ни треба. Нема да има глад и да умреш ке дигне и да си болен ке стане и така натаму, така натаму. Неверојатна популарност тука имал. Значи го следале дури ако се сеќавате таму, кој е отишел од другата страна на езерото, па они трчале околу езерото, па стигнале дури пред него. Значи, читаме од, во 14 глава Матеј, од 22 стих. И веднаш ги натера, и сега се случува нешто неочекувано за учениците. Исус сака да се повлече насамо, каде што ќе се моли за своите ученици да Господ им ги одземе тие а, желби, светолюбиви желби, честолюбиви желби, желби за власт, некоја земска власт овде. И веднаш ги натера Исус ушениците своји да влезат во коработ и да отидат пред него на другата страна. Доека да го распушти народот. Потој на народот ќе му нареди, значи баш онака со авторитет, вели Елен Вајд, да тие веднаш послушале. Тој останал сам там. Но учениците не го послушале, тие веднаш не тргнале. Туку чекале, очекувале да Исус се врати. Затоа што цело време размислувале на тоа дека ќе го прават цар и готово. И штом го распушти народот, 23 стих, се искачи на гората за да се моли насамо, а кога се свечери беше сам таму. А коработ веќе беше многу стади, значи покасно, чекале, чекале, почнало се стемнува и решиле да отпловат. Коработ веќе беше многу стади и далеко од брегот измачува од брановите, зашто ветро беше спротивен. А во четвртата ноќ на стража дојде при нив, одејќи по морето. Значи, повторно бура, повторно напори за да се спасат. И вели, која го видува, како оди по морето, учениците се сплаши и рекоа, тоа е привидение и извика од страв. Повторно страв, повторно неверие. А Исус веднаш им приговори им рече, бидете храбри, јас сум, не бојте се. Што можеме да научиме сега од оваа бура, од оваа ситуација? Рекотме дека не отпловиле веднаш, значи не го послушале, не постапиле како што кажам, го оставиле Исуса со незадоволни срце. Од каде тоа нивно незадоволство? Епа, сакале цар да го направат, а Исус им избегал. Незадоволни со поголемо нетрпение кон него, повеќе од кога и да е откако го прифатиле за свој Господ. Толку ги разочарал. И сега цело време размислуваат на тоа. И одеднаш ке се најдат во оваа бура неспремни. Значи, како да се спремиме за бурата? Нити да гледаме на себе, нити да гледаме на своите сили, нити да размислуваме на некои своји концепти на, не знам, Божето царство, на не знам како ќе одат работите и што ќе биде и како ќе биде. Не. Туку треба да го прифатиме Божиот концепт. Како Господ гледа, така и ние треба да гледаме. Тие се жалеле затоа што не им било дозволено да го прогласат за цар. Се обвинувале себе си што толку лесно ја послушале неговата заповед. Мислили дека би ја остварили својата цел доколку биле поупорни. Значи, требале да го фатат за гуша и да на сила да го направат цар. И цело време размислуваат на тоа. Неверието земало власт над нивните умови и срца. Често љубието ги заслепило. Зошто неверие? Попочнало почнало веќе да се јавува и сомнеш и неверие. Почнале да се прашуваат. Еве, дел од прашањата. Зар секојаш ќе бидат сметани како следбеници на лажен пророк? Зар Христос никојаш нема да преземе да преземе својата власт како цар, зошто тој кој има толкава сила него покаже својот вистици карактер и не направи нивниот пат да биде многу помалку болен. Значи помалку болен. Зошто него спасил Јован Крстител од насилна смрт? И неко прашања. Зошто, зошто, зошто? Сомнеш, сомнеш, сомнеш. Така размислувале учениците доека не западнале во голема духовна темнина. Дури и се прашувале да не е можеби Исус некој измамник, како што тврделе фарисеите. Зошто? Затоа што ги изневерил нивните очекувања. Еве со што не треба да се бавиме. Затоа што неочекувано ќе не најде бурата и ќе не струши. Учениците тој ден присуствувале на чудесните Христови дела, 5000, односно 20000, не знаеме од прилика колку. Како моје свети Николе, 20000 луѓе накранил со пет леба и две риби. Какво чудо! Какви благослови осетиле, затоа што тие биле тие кои што ги делеле на лебовите и рибите, кават. Исус ним им ги давал, па тие ги носеле. Изгледало како небото да се спуштило на земјата. Како да тоа е новата земја, значи каде што тече мед и млеко. Сеќавањето на тој прекрасен величествен ден требало да ги исполни со вера и надеж. Значи, треба да се секаваат, да се подситуваат на тоа, на делата Божии, на неговите благослови, а не да гунджаат и да да се жалат за тоа што ете биле изневерени нивните очекувања. Кога тие од изобилието на своите срца би разговарале заедно во врска со тие нешта, тие не би западнале во искушение. Меѓутоа, нивните мисли биле окупирани со нивното разочарување. Е колко е битно како мислиме, кај ни се насочени мислите, зашто разговараме, секојдневно, буквално. Тоа биле благословени, вели моменти за учениците, но тие го заборавиле сето тоа. Замислите како може да заборавите такво нешто. Што се случило истиот тој ден, значи сега вечерта, ви сте на морето, а разговарате за сосема трета работа. Ке дојдете на богослужение, да речеме, и ке слушнете една убава, инспиративна, не знам каква се проповед, која што ќе ве допре, После ќе отидете дома и кој знае што ќе разговарате. Заборавите на се. И благословот бега. Веле, се ноѓале среде разбраните води. Нивните мисли биле вознемирени и неразумни, а Господ им дал нешто друго, што ќе им зададе болка на нивните души и ќе ги обземе нивните мисли. Господ дозволе на ваква бура за да ги разбие тие нивни мисли, затоа што самите вели, се биле вознамирени и неразумни. Тоа е неразумно за, за кое што мислеле. Често пати се наоѓаме ние во такви ситуации. Бог често постапува така со луѓето. Значи, внимавате, често. Кога тие самите си создаваат бремени и тешкоти. Како учениците. Е тоа ќе ви даде некоја бура, за да го разбие тоа пред вас, и да а, се покаже тој со сета своја сила и да да ве повлече да ви ја врати до вербата, ако нормално ние го согледаме тоа, го запазиме. Чи значи, Бог, Бог, Бог често постапува така со луѓето кога тие сами си создаваат бремени и тешкоти. Не било потребно учениците да создаваат неволи. Опасноста веќе брзо се приближувала. Чи значи, тие веќе биле во неволја. Со тоа што сомнежите и почнали им се раѓаат во, во мислите. Ете што не треба. Доаѓаат времења тешки, претешки, а ние губиме времето за глупости, често пати. И сега, кога се ноѓаат во бурата, повторно истата ситуација како предходно, се мачеле веслајки до четвртата ноќ на стража. Уште малку да се раздани, што се вели. Конечно изморени, тие го прифателе фактот дека нема да преживеат слично како првиот случај. Смртта ја гледале пред себе. По втор пат не ја научиле лекцијата од првиот пат, веројатно. И тешко се учи, наистина еве, ние сме самите сведоци за тоа. Вели, во бурата и темнината морето им покажало колку се безпомошни и не е по присуството на својот учител. А тоа беше се сетиле и почнале да размислуваат си велиле, ах, да беше сега учителот тука тогаш си светелен учител. Кога нивните срца се покориле, кога стивнале нивните несвети амбиции, кога понизно молеле за помош, помошта им била пружена. Чи треба да стивне сето она што е телесно, што е световно, сето тоа да се тргне настрана, викајте на Господа, Господа тука. Тогаш и полесно ќе го слушаме неговиот тивок глас. И сега после, веднаш после тоа го имаме и Петар, нали, случајот со Петар, кога тој ќе оповика Петра, и исто сме зборувале за ова, меѓутоа во контекст на ова исто така а, многу битни поуки, кои што се надоврзуваат на минатата поука, а, проповед исто така. Вели, насочувајќи, <clears throat> насочувајќи го погледот кон Исуса, Петар чекурил безбедно, че значи, се доека гледал на Христа, чекурил безбедно. Таму кај што треба да гледаме, таму кај што ние единствената надеж. Но кога <clears throat> во само задоволство се свртал да ги погледне своите другари во чамецот, неговите очи веќе не го гледале спасителот и ветрот вели страшно дувал, високи бранови му го закриле погледот кон Исуса и почна да тоне. Што е проблемот овде? Само задоволство. Да се пофали. Вниманието кон себе. Колку тоа наше јас ни прави проблем. <clears throat> за миг Христос бил скриен, но неговиот поглед и неговата вера попуштила и почнал да тоне. Внимавајте, ова е многу убава поука. За миг да го отргнеме Христа од нашиот поглед и нашата вера паја. За миг. Колку сме ние зависни од Господа. Само така и може да успееме. И нели Исус ке му рече маловерен зошто се посомнева, исто како и на учениците. Зошто сомнеш? Кога го одвоил својот поглед од Исуса, го изгубил тлото под нозете и почнал да тоне помеѓу брановите. Го немао на тврдо тло или како, како тоа одел он по вода. Тоа е нејасно, тоа е спротивно нели на сите закони. Затоа и чудо. И вели во наставот на езерото, тој сакал на Петар, значи Господ сакал на Петар да му ја откри неговата собствена славост – да му покажа дека неговата безбедност е во постојана зависност од божествената сила. Сите ние имаме слабости и тие бури некогаш, тие помали животни бури служат за да ни ги откриат нашите слабости, за да сватиме дека сме ништожни да побараме помош од Бога. Ни сите бури на искушение, тој ќе може да оди без опасност само ако целосно ја отфрли самодовербата иако се надава во Спасителот. Петар бил слаб токму во она во што сметал дека е силен. И се доека не е увидел својата слабост, не можел да ја разбере својата потреба да се надева во Христа. А ова е битно исто. Кога би ја примил полуката што Исус сакал да му ја даде со овој настан на езерото, тој не би доживел неуспех тогаш кога го стигнала големата проба. Сјавате кога ќе се откаже подоста. Ако овде ја научил ова лекција, како и учениците, ако ја научиле во 8 глава Матеј, не мога да ја повторат во 14 глава Матеј. А Господ е трпелив со тие лекции, кои што не ги дава. Резултат од секојдневните проби одлучува, резултатот од секојдневните проби одлучува дали во големата криза на животот ќе извојувате победа или ќе претрпите пораз. Со ти, тоа ви истина, че како на школа или на факултет, не знам, таму колоквиуми, не знам што, и на крајот испити се до тоа се собира, се сумира на некој начин за крајната оценка. Искушението ќе ги совлада оние кои не увидуваат дека постојано зависат од Бога. Ние можеме да одиме без опасност, само ако ја увидиме својата слабост и ако постојано го држиме погледот на Исуса Е, повторно и повторно Елен Вајд се задржува на тоа, да ја увидиме својата слабост, својата ништожност, својата немок и да го држиме погледот на Исус. Нека Господ ни помогне да го држиме погледот на Исуса, да гледаме само на Него. Ако штом го свртиме кон себе, ќе видиме колку сме никакви. Може да се обидуваме ние, да весламе цела ног, да се трудиме да не на крајот пак ќе паднеме. Немаме ние сила да се спротиставиме да на искушенијата. Или па не дай Боже да го свртиме погледот на другите околу нас. Па тогаш да се правиме колку сме ние добри, како што е денеска коментиравме Јане исто така. Ништо нема добро во нас. Еден Господ е добар и затоа ни е потребна тесна заедница со Него и постојано гледање на Христа. Гледајќи на Него ќе се менуваме од слава во слава и ќе го добиеме оној Божи лик, ќе се поврати неговиот карактер, неговиот лик во нас, што е и крајната негова цел. Нека биде така со секој од нас. Амин.